Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 14-ն է, տարվա 348-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1812 թվականին ավարտվեց ռուս-ֆրանսիական պատերազմը։ 1825 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ դեկաբրիստների ապստամբությունը Պետերբուրգում։ 1846 թվականին Անդրկովկասը վարչական նոր բաժանման է ենթարկվում։ Ստեղծվում են Թիֆլիս, Քութայիս, Շամախի եւ Դերբենդ նահանգները։ 1861 թվականին Կոստանդնուպոլսում հիմնվում է Արևելան թատրոնը։ Բացման արդիվ ճառը ասում Միքայել Ալբանդյանը։ 1900 թվականի այսօրը համարվում է քվանտային մեխանիկայի ստեղծման օրը։ 1911 թվականի հենց այս օրը Ռուալ Ամունդսենն առաջին անգամ պատմության մեջ հասավ հարավային Բևեր։ 1913 թվականին Գերմանիան Թուրքիա ուղարկեց գեներալ Լիմեն ֆոն Սանդերսի գլխավորած ռազմական պատվիրակությունը։ 1919 թվականի այսօրը Ուզունլարում բոլշևիկների նախաձեռնությամբ հրավիրվում է Լորվա Չեզոկ Գոտու գյուղացիական դեպուտատների խորհրդի առաջին նիստը, որը բանաձև է ընդունում կալվածատիրությունը վերացնելու եւ հողային կոմիտեներ ստեղծելու մասին։ 1987 թվականի այս օրը հիմնվեց Համասը, Պաղեստինյան իսլամական կուսակցությունը։ 1995-ի այս օրը ավարտվեց մոտ 3 տարի տևած Բոսնիական պատերազմը։ Այս օրը ծնվել են 1802 թվականի մանկավարժ Հակոբ Մանվելյանը, 1825 թվականին հրապարակախոս, խմբագիր, թարգմանիչ եւ մանկավարժ Ստեփան Ոսկանյանը, 1883 թվականին ճապոնական այկիդո մարտական արվեստի հիմնադիր Մորիհեյ Ուեսիբան 1909 թվականի այսօրն է ծնվել հայ ճարտարապետ Փայլակ Մանուկյանը 1922 թվականին խորհրդային միության ժողովրդական արտիստ Գոհար Գասպարյանը։ Գոհար Գասպարյանը հայ օպերայի արվեստի մեծագույն վարպետն է։ Ծնվել է Կահիրեում Միքայել եւ Արուսյակ Խաչատուրյանների երաժշտասեր ընտանիքում։ Նա լույս աշխարհ էր եկել 7 համսական տարիքում, այն տարիներին բժշկությունը դեռևս անկարող էր ապահովել անհաս նորածինների առողջությունը։ Չի ապրի երեխան չափից շատ նվազ է ու թույլ, ցավով նշում են ընտանիքի անդամները։ Սակայն նրա տատը հակառակներ պնդել ասելով կապրի եւ բոլորի սպարտությունը կդառնա։ Հայրը մասնագիտությամբ իրավաբան էր եղել, բայց եղել է կոմիտաս սիսաներից մեկը եւ տիրապետում էր ֆլեյտագործիքին։ Մայրը հայոց լեզվի ուսուցչուհի էր եւ նվագում էր դաշնամուր։ Ուներ մի եղբայր, որը մահացել էր տիֆից։ 9 տարեկանից երգել է Կահիրեի հայոց եկեղեցում, նախնական գործությունը ստացել է Գալուստյան ազգային վարժարանում։ Այնուհետև սովորել է Կահիրեի երաժշտական ակադեմիայում ուսանելով եվրոպացի վարպետների Էլիս Ֆելդմանի եւ Վինչենցո Կարրոյի դասարաններում։ Աշակերտել է նաև աշխարհահռչակ դիրիժորներ Ֆրանչեսկո Մոլինարիին եւ Հյուտելին, որոնք պատերազմի տարիներին շուրջ 5 տարի ապրեցին եւ ստեղծագործեցին Կահիրեում։ Դաշնամուրի դասեր է վերցրել հույն դաշնակահար Ժորժ Թեմելիից։ 1940 թվականից դեռևս կոնսերվատորիայում ուսանելու տարիներին ելույթներ է ունեցել Կահիրեում։ Երգել է Եգիպտոսի ռադիոյում որպես մեներկչուհի։ Ռադիոյի ղեկավարությունը բացառության կարգով խախտեց կանոնադրությունը, ըստ որի մեներկիչներ կարող են լինել բացառապես մահմեդականները։ 1948 թվականին հրավեր է ստանում Միլանի Լա Սկալա օպերային թատրոնից, սակայն նա ոչ միայն մերժել է այդ առաջարկը, այլև նույն թվականին 24 տարեկան հասակում հայրենադարձվել Հայաստան։ 1949 թվականից Հայաստանի օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մեներկչուհի է։ Երևանյան թատրոնում նրա առաջին բեմելը նշանավորվել է Լակմեի դերերքով համանուն օպերայից։ Հանդես է եկել 23 օպերաների գլխավոր դերերում։ Նրա երկացանկում տեղ են գտել ավելի քան 500 ստեղծագործություններ։ Ելույթներ է ունեցել Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Իսպանիայում, Հունգարիայում, Թուրքիայում, Ճապոնիայում, Միացյալ Նահանգներում, Բրազիլիայում, Ուրուգվայում, Սիրիայում, Լիբանանում, Իրանում, Խորհրդամիության նախկին հանրապետություններում։ Նրանց ապահարել են աշխարհի նշանավոր թատրոններում՝ Նյու Յորքի Կարնեգի Խոլ, Փարիզի Grand Opera, Մոսկվայի Բալշոյ թաատր եւ այլուր։ Նրան անվանել են Հայաստանի սոխակ։ Գոհար Գասպարյանը տիրապետում էր հայերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, արաբերեն եւ անգլերեն լեզուներին։ 3 անգամ ընտրվել է Խորհրդային Միության Գերագույն Սովետի եւ Հայկական Խորհրդային Հանրապետության Գերագույն Սովետի դեպուտատ։ Նրա մասին բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանը ասել է. «Թրջունները Գոհար Գասպարյանին սովորեցրել են երգել, իսկ նա թրջուններին ծլվլալ»։ Գեղանկարիչ Մարտիրոս Սարյանն էլ ասել է. «Արքիմեդյան լապտերով փնտրված արվեստագետներից է մեր Գոհարը, իր անվան նման թանկ ու նվիրական» ծնվեց ճիշտ ժամանակին, որ เป զի իր կռունկով ու ծեծեռնակով, մայրարաքսով ու Անտունիով հրճակեր եւ իրեն եւ իր ժողովրդին։ Այսօրը ծնվել են 1922 թվականին ռուս ֆիզիկոս քվանտային էլեկտրոնիկայի հիմնադիրներից Նոբելամրցանակի դափնեկիր Նիկոլայ Բասովը։ 1936 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, երգիչ եւ ռեժիսոր Տիգրան Լևոնյանը։ 1981 թվականի այսօրն է ծնվել հայ ֆուտբոլիստ Եղիա Յավրոյանը։ Այսօր դեկտեմբերի 14-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 17 օր։